13 skirsnis. Perskirimas 17. Hilonui tikrai rūpėjo pašalinti glauką, kuris nors ir senyvo amžiaus anaip tol nebuvo sukriaušėlis. Pasakodamas Vinicijui, Hilonas pasakė nemažą teisybės. Jis anksčiau pažinojo glauką, jį išdavė, pardavė plėšikams, atimė šeimą, turtą ir paliko mirčiai. Tačiau tų įvykių prisiminimai jo nekamavo, nes nelaimingai pametė merdinti ne užeigoje, o laukia netoli minturnų ir nenumatė tik vieno dalyko, kad Glaukas įsigydį žaizdas ir atkeliaus į Romą. Tad pamatęs į maldos namuose nejuokais įsigando ir iš pat pradžių tikrai norėjo liautis ieškojęs lygijos, tačiau kita vertus, Vinicijus jį išgazdino, dar labiau suprato, kad turi pasirinkti ar Glauko baimį, ar persekiojimai ir kerštas galingo patricijaus, kuriam į pagalbą aišku ateiktų kitas dar didesnis Petronijus. Tokia situacijoje Hilonas liovėsi dvėjojas. Pagalvojo, kad jau geriau maži priešai negu dideli, ir nors jo bailus būdas, kiek šiaušėsi prieš kruvinas priemonės, vis dėlto nusprendė, kad būtina nugalabyti glauką svetimomis rankomis. Dabar jam tai reikėjo pasirinkti žmonės. Apie tai kaip tik ir sukosi jo sumanimas, dėl kurio užsiminė Vinicijui dažniausiai per naktis lindėdamas vyninėse ir nakvodamas ten tarp žmonių be pastogės, be sąžinės ir tikėjimo, lengvai galėjo susirasti tokių, kurie imtųsi bet kokio darbo, o dar lengviau tokių, kurie suvodė pinigus, pradėtų tą darbą nuo jo paties arba gavę rankpinigių, išplėštų visą likutį, gazdintami išduoti jį į vigilų rankas. Beje, jau kuris laikas Ilonas dygėjosi plikščiais, atgrasiomis ir kratu baisiomis žmogystomis, lindinčiomis įtartinuose namuose, subūroje arba užtibryje. Viską matuodamas savo matu ir iki galo neįsigilinęs į krikščionis ir jų mokslą, jis manė ir tarp jų rasęs paklusnių įrankių, jie netgi atrodė jam stropesni už kitus, tad nusprendė kreiptis į juos ir reikalą nušviesti taip, kad jie imtųsi darbo ne tik dėl pinigų, bet ir iš uolaus tikėjimo. Tuo tikslu vakare nuėjo pas Euricijų, žinojo, kad šis atsidavęs jam nuoširdžiausiai ir padarys viską, kad padėtų. Tačiau, būdamas atsargus, nei negalvojau jam atskleisti tikrųjų savo kėslų, kurie beje aiškiai priblokštų senį tikinti Hilono dorumu ir dievo baimingumu. Norėjau pasitelkti viskam pasiryžusių žmonių ir tik su jais taip susitarti, kad jie savo pačių labui amžinai saugotų paslaptį. Senukas Euricijus išpirkęs sūnų, įsinuomojo vieną iš tų mažų krautuvėlių, kurių knipždėjate knipždėjo prie e, Kirkus Maximus, didysis cirkas, ir pardavinėjo į važybas einantiems žiūrovams alyvas, pupas, prieskus paplaučius bei medumi pasaldintą vandenį. Hilonas įrado namie besiruošiantį krautuvėlėje ir pasisveikindamas pagarbinės Kristų pradėjo kalbėti apie reikalą, dėl kurio atėjęs – padaręs tokią didelę paslaugą tikys, kad už ją bus atsilyginta dėkingumu. Reikia dviejų ar trijų stiprių ir drąsių vyrų pašalinti pavojų, grėsinti ne tik jam, bet ir visiems krikščionims. Žinoma, jis esas skurdžius, nes beveik viską, ką turėjo, atidavęs Euricijui, tačiau tokiems žmonėms sumokėtų už paslaugą su sąlyga, kad jie pasitikėtų juo ir tiksliai vykdytų, ką jis įsakysęs. Euricijus ir sunus kvartas jo klausėsi kaip savo geradario, ko nepapuolė ant kelių. Abu pareiškė, kad jie patys pasirengė padaryti viską, ko tik jis pareikalausias, nes įsitikinę, kad toks šventas vyras negali reikalauti to, kas nesiderintų su Kristaus mokslu. Hilanas juos užtikrino, kad taip ir yra, ir pakėlęs akis aukštyn, dėjosi besimeldžias, o iš tikrųjų svarstė, ar neverta priimti jų auką kuri sutaupytų jam tūkstantį sestercijų. Tačiau valandėlę padvėjojęs ją atmetė. Euricijus jau senas, gal ne tiek prislėgtas metų naštos, kiek įsekintas rūpešių ir lygos. Kvartas buvo kokio 16 metų, o Hilonui reikėjo veiklių vyrų ir svarbiausia stiprių. Na ir dėl to tūkstančio sestercijų, tai jis jau turėjo vieną sumanimą, šiaip ar taip sugebėsęs žymę dalį sutaupyti. Tėvas ir sūnus dar kiek spyrėsi, bet kai Hilonas griežtai atsisakė, nusileidau. Tada kvartas tarė. Pažįstu kepėją Demą, tenai prie girnų dirba vergai ir samdiniai. Vienas iš tų samdinių toks stiprus, kad atstotų ne du, o tris pats mačiau, kaip kilnojau akmenis, kurių keturi vyrai pajudinti neįstengė. Jeigu jis žmogus dievo baimingas ir pasiryžęs aukotis už brolius, supažindink mane su juo, sutiko Hilonas. Jis krikščionis, ponė, atsakė Kvartas, nes pas Demą daugiausia dirba krikščionys. Ten yra naktiniai ir dieniniai darbininkai, šis priklauso naktiniams. Jeigu dabar nueitume, pataikytume į jų vakarienę ir galėtume su juo laisvai pasikalbėti. Demas gyvena šalia Emporijaus, prekybos priepaukos. Hilonas labai mielai sutiko. Emporijus plypėjo Aventino kalbos papėdėje, taigi nelabai toli nuo didžiojo cirko – Ten galima nueiti paupiu, nes kad aplinkui kalvas, per portikus Emilija tai gerokai sutrumpino kelią. Paaiškinimas portikus Emilija, Emilijų portikas, paaiškinimo pabaiga. Aš jau senas, tarė Hilonas, kai jie įėjo į kolonadą, ir kartais atmintis aptemsta. Taip, štai mūsų Kristus buvo išduotas vieno iš savo mokinių, tačiau išdaviko vardo dabar niekaip negaliu prisiminti. Judas, ponia, kuris pasikorė, atsakė kvartas, širdie kiek nustebęs, kaip galima to vardo neatsiminti. A, taip, Judas, ačiū tau, padėkojo Hilonas. Galą kelio žingsniavo tyrėdami, pasiekę jau uždarytą emporijų, jį praėjo ir aplinkui sandėlius, kur miniai buvo dalyjama duona, pasuko į kairę, link namų stūksančių išilgai, ilgai, via ostiensis, ostijos kelio, prie testacijos kalvos ir forum pistorium, duonos forumo. Ten sustojo prie medinio namo, iš kurios klido girnų užimas, kvartas įėjo į vidų, o Šilonas, kuris nemėgo rodytis dideliam būriui žmonių ir vis nuogastavo, kad kokia lemtis jį gali suvesti su gydytojų glauku, pasiliko laukia. Įdomu, koks tas Herkulis dirbantis malūne, galvojo žiūrėdamas į skaiščiai šviečiantį mėnulį. Jeigu jis niekšas, bet gudrus žmogus, man reikės pakratyti kapšą, o jeigu doras, bet kvailas krikščionis, atliks uždyką viską, ko tik pareikalausiu. Tolesnius jo apmastymus nutraukė sugrįžęs vartas. Jis išėjo iš pastato su kitu vyru, apsivilkusiu vien tuniką, e, vadinama eksomisa, taip sukirpta, kad dešinė ranka ir dešinė krūtinės pusė lieka nuoga. Tokią apdaro visiškai nevaržančių rankų rengėsi darbininkai. Pažvelgęs vyriškį Hilonas patenkintas atsiduso, nes per savo amžių dar nebuvo regėjęs tokių rankų ir tokios krūtinės. Štai, ponė, tarė kvartas tas brolis, kurį norėjai pamatyti. Ebūna Kristaus ramybė su tavimi, prašneko Hilonas, o tu kvartai pasakyk šitam broliui, ar aš vertas ištikimybės ir pasitikėjimo, o paskui eik su Dievu nes nedėra seno tėvo vieno palikti. Tai šventas žmogus, pasakė kvartas, atidavė visą savo turtą, e, kad mane visai nepažįstama išpirktų iš vergyjos, tegu viešpats, mūsų išganytojas atlygina jam už tai dangaus karalystę. Išgirdę šiuos žodžius, milžinas darbininkas pasilenkė ir pabučiavo Hilonui ranką. Kuo tu vardu, broli? paklausė graikas. Per šventą krikštą tėvę gavau Urbonų vardą. Urbonai, broli mano, ar turi laiko su manimi ramiai pasikalbėti? Mūsų darbas prasideda vidurnaktį, o dabar mums dar tik taisoma vakarienė. Taigi laiko užtektinai, eime prie upės, ten išklausysi mano žodžių. Nuėjęs susėdo ant akmeninės krantinės tylumoje, kurią drumstė tik tolimas girnų žėsys ir bangų pliuškenimas apačioje. Ten Hilonas įsižiūrėjo į darbininko veidą, kuris nors rūstokas ir liūdnas, kaip visų Romoje gyvenančių barbarų, pasirodė jam vis dėlto gera širdis ir atviras. Taip, taip, sumetė mintyse, tai žmogus geras ir kvailas, kuris uždyka, užmuš glauką. Ar tu myli Kristų, Orbūnai? Myliu visą sielą, visą širdimi, atsakė darbininkas o brolius savo, o seseris, o tuos, kurie išmokė tave Kristaus tiesų ir tikėjimo, ir juos myliu tėvę, tada ramybė tau, ir tau tėvę. Vėl stojo tyla, tik užė tolumoje girnos ir apačioje pliuškeno upė. Hilonas įsmeigęs akis žiūrėjo į skaistų mėnulio spindesį ir lėtų prislopintų balsu ėmė kalbėti apie Kristaus mirtį. Kalbėjo tarsi ne Urbonui, o lyg pat savo, primindamas tą mirtį, arba lyg patikėdamas jos paslaptį šiam mėgančiam miestui. Pasakojimas buvo kažko jaudinantis ir iškilmingas. Darbininkas verkė, o kai Hilonas pradėjo vaitoti ir aimanuoti, kad išganytojo mirties valandą neatsirado ne vieno, kas būtų įgynęs, jei ne nuo kryžiaus, tai nors nuo kareivių ir žydų įžeidinėjimų, Barbaras ėmė gniaužti kumščius iš gailėščio ir tramdomo įniršio. Mirtis jį Tik graudino, bet mintis apie tą baisę minę besityčiojančią iš prikalto prie kryžiaus avinėlio audrino jo primityvę sielą ir tvindė laukiniu keršto troškimu. O Hilonas taiga paklausė, Urbonai, ar žinai, kas buvo judas? Žinau, žinau, bet jis pasikorė, sušuko darbininkas. Jo balse skambėjo tarsi gailestis, kad išdavikas jau pats nubaudė save ir negali pakliūti jam į rankas. Hilonas kalbėjo toliau. O jeigu jis nebūtų pasikojęs ir kas nors iš krikščionių būtų jį sutikę sausumoje ir jūroje, ar nebūtų privalėjęs jam atkeršyti už išganytojo kančias kraują ir mirtį? Kurgi neatkeršytų tėvę? Ramybė tau ištikimas avinėlio tar ne taip, galima atleisti savo skriaudas, bet argi kas turi teisę atleisti Dievo skriaudą? Deja, kaip angis gimdo angį, kaip pyktis pykti, Taip iš judo nuodų gimė kitas išdavikas, ir kaip panas išdavė žydams ir Romos kareiviams išganytoje, taip šis gyvenantis tarp mūsų nori išduoti vilkams jo aveles. Ir jeigu niekas nesukliudys niekšybės, jeigu niekas prieš tai nesutraiškys angies galvos, visų mūsų laukia pražūtis, o kartu su mumis išnyks ir avinėlio šlovė. Darbininkas žiūrėjo į baisiausiai sunerimęs, lyg nesuvokdamas to, ką girdys, o graikas, prisidengęs galvą apsiautalų skvernu, įmė kartuoti balsu lyg iš paužemių. Vargas jums tikrojo dievų tarnai, vargas jums krikščionys ir krikščionys. Ir vėl stojo tyla, vėl te buvo girdėti girnų žesys dusli alūno darbininkų daina ir upė šniaukštimas. Tėve, pagaliau paklausė darbininkas, kasgi tas išdavikas? Hilonas nuleido galvą. Kas tas išdavikas? Judo sūnus, jo nuodo sūnus dedasi esas krikščionis ir vaikšto į maldos namus tik dėl to, kad galėtų apskūsti brolius Cezariui. Jie atseit nenori jo pripažinti dievu nuodiją fontanus, žuda vaikus ir nori taip sunaikinti šį miestą, kad neliktų akmens ant akmens, o po kelių dienų bus įsakyta pretorionams sugaudyti senius moteris ir vaikus ir atiduoti juos mirčiai kaip kad buvo nužudyti pedanijaus sekundo vergai. Ir visą tai padarys tas antrasis judas, tačiau jei pirmojo niekas nenubaudė myrio, jei niekas jam neatkeršijo, jei niekas neginė Kristaus jokančių valandą, tai kasgi norės nubausti šitą, kas sutraškys angį, kol Cezaris jo dar neišklausė, kas jį sunaikins, kas išgelbės nuo pražūties mūsų brolius ir Kristaus tikėjimą ir Urbonas, lygi šiol sėdėjęs ant akmeninio parapeto, staiga atsistojo ir tarė. Aš tai padarysiu, tėve. Hilonas taip pat atsistojo valandėlę žiūrėjo į mėnesienos apšviestą darbininko veidą, paskui ištiesė ranką ir lietai uždėjo delną jam ant galvos. Eik pas krikščionis, iškilmingai tarė, eik į maldos namus ir klausinėk brolius gydytojo Glauko, o kai jį parodys, tada Kristaus vardu nužudyk. Glauka, pakartojo darbininkas, lyg norėdamas gerai įsidėmėti šį vardą. Tu jį pažįsti? Ne, nepažįstu. Krikščionių tūkstančiai Romoje ir ne visi vienas kitą pažįsta. Tačiau rytoj Ostriene naktį susirinks iki vieno broliai ir seserys, nes atkeliavo didysis Kristaus apaštalas, kuris mokys tikinčiuosius. Ten broliai parodys man glauką. Ostriene? paklausė Hilonas. Jis rodos už miesto vartų broliai visos seserys, naktį, už varto strienę? Taip, tėve, ten mūsų kapinės, tarp vyja salarija ir vyja nomentana, tarp druskos kelio ir nomento kelio. Argi tu nežinai, kad ten mokys didysis apaštalas? Dvi dienas nebuvau namie, todėl negavau jo laiško, o nežinojau, kurios trianas, nes neseniai atkeliavau iš Korinto – Ten vadovauju krikščionių bendruomeniai. Na gerai, jeigu jau Kristus tave taip įkvėpi, naisi naktį su Naumano į Ostrijaną, surasi ten tarp brolių glauką ir nudėsi grįžtant į miestą, už tai visos nuojėmis tau bus atleistos, o dabar ramybė tau. Tėve, klausau tavęs, avinėlio tarne, Darbininkas sėdėjo susirūpinusi veidu. Štai neseniai nužudė žmogų, gal ir du, o Kristaus mokslas draudžia žudyti. Ir nužudęs, negindamasis nors ir tada negalima. Atėmęs gyvybę, gink Dievę, net dėl pasipelnimo. Pats vyskupas jam davęs į pagalbą brolių, bet žudyti neleidęs, o jis nudėjęs netyčia, nes Dievas jį nubaudęs per nelik didelę jėgą, o dabar skaudžiai atgailaujas. Kiti prie girnų dainuoja, o jis nelaimingasis galvoja apie savo nuodėmę, apie įžeistą vinėlį, kiek jau jo prisimelsta, kiek priverkta, kiek prašyta vinėlių atleidimo ir vis tik jaučiasi per mažai atgailavęs, o dabar vėl pasižadėjęs nugalabyti išdaviką. Taip ir reikia. Iš teisybės tik savo skriaudas galima atleisti, taigi nužudysęs jį nors ir visų brolių ir seserų akise, kurie rytoj bus Austriene. Tačiau Glauką tegu prieš tai nuteisė vyresniai broliai, vyskupas arba apaštalas. Nužudyti nedidelis darbas, patimti gyvastį išdavikui netgi malonu, lyg nudėtum vilką ar lokį, bet jeigu glauka žūtų nekaltas, kaip užsikrauti ant sąžinės naują žmogžudystę, naują nuodėmę ir naują avinėlio įžeidimą? Teismai nėra laiko, sunau mano, atsakė Filonas, nes išdavikas iš Oskliano skubės tiesiai pas Cezarį į Ansijų arba pasislėps namuose vieno patricijaus, kuriam jis daro paslaugas, o aš tau duosiu žymenį, kurį parodysi nudėjęs glauką, ir vyskupas ir didysis apaštalas palaimins tavo žygį. Taip taręs, įsėmė pinigėlį, paskui pradėjo už juostos ieškoti peilio, o suradęs išrėžė sestercijuje kryžiaus ženklą ir padavė darbininkui. Štai nuosprendis glaukui ir tau žymuok kai nužudęs glauką šį žymenį parodysi vyskupui, jis atleis tau ir aną netyčia padarytą žmogžudystę. Darbininkas nejučiomis ištiesi ranką į pinigėlį, bet atmintyje dar nebuvo išdilusi pirmoji žmogžudystė ir jį nukritė tarsi išgastis. Tėve, prabilo ko nemaldaujamu balsu, ar tikrai prisimi ant savo sąžinės tą darbą ir ar pats girdėjai glauką išduodant brolius, Hilona suprato, kad reikia kažkokių įrodymų suminėti kokius nors vardus, nes kitaip į milžino širdį gali įsismelkti abejonį. Staiga laiminga mintis nušvito galvoje. Klausyk, urbonai, tarį. Aš gyvenu Korinte, bet kilęs iš Koso ir čia Romoje mokau Kristaus tiesų vieną jauną vergę. Iš mano krašto jos vardas Eunikiai. Ji dirba vesti pliką vieno Cezario bičiulio kažkokio Petronijaus namuose. Tai štai tuose namuose girdėjau, kaip Glaukas pasišovė išduoti visus krikščionis ir dar pasižadėjo kitam Cezario bendrininkui Vinicijui surasti tarp krikščionių merginą, čia staptelėjo ir nustebęs pasižiūrėjo į darbininką, kurio akis sumiai sužybo kaip žvėries, o veidą iškreipė laukiniais įtužis ir rūstis. Kas tau? paklausė beveik išsigandęs. Nieko, tėve, rytoj nužudysiu glauką. Tačiau graikas nutilo, o po valandėlės nutvėrė darbininką už pečių, pasuko, kad mėnulio šviesa kristų tiesiai jam į veidą ir ėmė akylai į jį žiūrėti. Buvo matyti, kad širdie dvėjojo, ar klausti toliau ir viską iki galo išpešti, ar tuo tarpu tenkintis gautomis žiniomis ir savo spėjimais. Galų gale įgimtas atsargumas nugalėjo. Giliai atsidusęs kartą kitą, paskui vėl uždėjęs ranką darbininkui ant galvos, pabrėžtinai paklausė iškilmingų balsų. Taip per šventą krikštą gavai Urbūnų vardą? Taip, tėve. Na, tada ramybė tau, Urbūnai. Perskirimas 18. Petronijus Venicijui. Prasti tavo reikalai, karysime. Venera matyt sudrumstė tau mintis, apėmė protą atmintį ir gebėjimą mąstyti apie ką nors kitą, įskyrus meilę. Pasiskaityk kada nors ką atsakėjai mano laišką ir pamatysi, kaip tavo sąmonė dabar pasidarė abejinga viskam, kas nesusiję su lygija. Kaip rūpinasi vien ją, kaip prie jos vis grįžta ir sukasi viršum, kaip vanagas ties nužiūrėtų laimikiu. Prisiekiu paluksu, surask ją greičiau nes kitaip, jei ugnis tavęs nepaverstų elenais, pavirsi Egipto sfinksu, kuris įsimylėjęs, kaip pasakojama, blištė veidę iš zidę pasidarė viskam kurčias abejingas ir tik laukia nakties, kad galėtų žiūrėti į mylimąją akmeninėmis akimis. Lakstyk savo vakarais persirengęs po miestą, netgi lankyk su savo filosofu krikščionių maldos namus. Visa, ką žadina viltį ir trumpina laiką, verta pagirimo. Tačiau dėl mano bičiulystės padaryk vieną dalyką. Tas Ursas Ligijos vergas, kiek girdėjau, yra nepaprasto stiprumo vyras. Tai nusisamdyk krotoną ir leiskis į žygius tryse. Tai bus saugiau ir išmintingiau. Krikščionys, jeigu prie jų priklauso pomponija Grecina ir Lygija, matyt nėra tokie piktadariai, kokiais juos visi laiko. Bet pagraudami Lygiją, jie parodė, kad tada – kai užkabinama jų kaimenys avelį, jie nejokauja. Žinau, kad pamatęs lygiją susitvardyti neįstengs ir panorės ją tursto jau parsivesti, bet kaipgi tai vien su Hilonidu įvykdysi, o Krotonas viską sutvarkys, nors ją saugotų dešimt tokių lygų kaip tas ursas. Nesileisk išnaudojamas Hilono, o Krotonui pinigų nešykštiek. Iš visų patarimų, kuriuos tau galiu pasiūsti, šitas verčiausias. Čia jau visi liovėsi kalbėję apie mažąją Augustą ir apie tai, kad numirė nuo apžavų. Dar prisimena ją kartais popėja, bet Cezario galva pramušta kuo kitu, bet to jeigu teisybė, kad dieviškoji Augusta vėl laukiasi, tai ano vaiko atminimas ir jo širdyje išblės be pėtsakų. Jau keliolika dienų esame Neapolėje, tikriau bajuose. Jeigu dar pajėgtum kuo nors domėtis, tai mūsų viešnagės čia Aidas turėtų pasiekti tavo ausis, nes visa Roma veikiausiai apie nieką daugiau nekalba. Atvykome tiesiai į bajus, kur pirmiausia mūsų užgriuvo motinos prisiminimai ir sąžinės graužimas. Bet žinai, iki ko priejo Aheno barbas? Nagi, net motinos nužudimas jam yra tik poezijos tema ir dingstis vaidinti tragiškas juokdario scenas. Seniau ji tikrai graužė sąžinė tik todėl, kad yra bailys, O dabar, kai įsitikino, kad pasaulis kaip ir anksčiau, o jo padu ir joks dievas jam net keršijo, jis tik tai apsimeta, kad sugaudintų žmonės savo likimu. Naktimis kartais pašauka, tikindamas, kad jį persekiojančios furijos, žadinamos dairos maivosi kaip aktorius, vaidinantis Orestą. Prastas aktorius deklamuoja gaikų eilės ir seka, ar mes grožimės. Paaiškinimas Oestas, senovės graikų mitologijos personažas, karaliaus Agamemnono ir Klitemnestro sūnus. Kai Klimnestra nužudė Agamemnoną, Orestas keršydamas už tėvą nužudė motiną. Už tai persekiojo keršto deivės Furijos Erinijos. Mirė įgeltas gyvatės, mitas plačiai naudotas graikų tragedijose. Paaiškinimo pabaiga. O mes, žinoma, grožimės, užuot pasakę jam, eik, miegoti juokdary. Taip pat nusiteikiame pagal tragedijos toną ir giname didįjį artistą nuo furijų. Prisiekiu kastorų, veikiausiai ir tu girdėjai, kad jis jau viešai vaidino Neapolyje, suvarė visus graikų valkatūnus iš Neapolio ir aplinkinių miestų, jie kveipuodami užtvindė areną tokiu nemaloniu česnakų ir prakaitų dvoku, Juk dėkojau dievams, kad sėdėjau ne pirmose eilėse drauge su Augustijonais, o buvau su Aheno Barbu už scenos. Ar patikėsi, kad jis bijojo? Bijojo iš tikrųjų. Paėmęs mano ranką spaudė savo prie širdies, kuri tikrai dažniau plakė, kvipavo tankiai, o kai reikėjo išeiti į sceną iš blyško, it pergamentas, kaktą išpylė prakaitų lašai. Tačiau juk žinojo, kad visose eilėse sėdi su lasdomis pretorijonai, kurie prireikus turėjo pakelti entuzijazmą. Tačiau neprireikė, jokia Kartaginos apylinkių beždžionių gauja nesugebėtų klykti taip, kaip šitie driskiai. Sakau tau, kad česnakų kvapas siekė net sceną, o Neronas lankstėsi, spaudė ranką prie širdies, siuntė orų bučinius ir verkį. Paskui griuvo, kaip girtas tarp mūsų, laukiančių už sceno šaukdamas – Kas tie visi triumfai palyginti su šiuo mano triumfu? O ten driskiai vis lygiai ir plojo žinodami, kad išplos savo iš juokdario Cezario malonių, dovanų, vaišių, loterijos bilietų ir naujų reginių. Aš net nesistebiu, kad jie plojo, nes tokių dalykų lygi šiol nebuvo matę. O jis vis kartojo, štai kas yra graikai, štai kas yra graikai. Ir man regis, kad jo neapykanta Romai – nuo šios valandos dar sustiprėjo. Aišku, į Romą buvo pasiūsti specialų žygūnai su pranešimais apie triumfą ir šiomis dienomis laukėme senato padėkų. Po pirmojo Nerono pasirodymo čia įvyko keistas atsitikimas. Staiga sugriuvo teatras, tačiau tada, kai žmonės jau buvo išėję. Buvau įvykio vietoje ir nemačiau, kad iš pogriuvėsių būtų ištrauktas nors vienas lavonas – Daugelis netgi graikų žiūri į tai kaip į dievų rūstybę už Cezario valdžios pažeminimą, bet jis atvirkščiai tikina, kad tai dievų malonė, jie aiškiai globoja jo dainavimą ir tuos, kurie jo klausosi. Todėl dedamos aukos visose šventyklose ir padėkos, o jam naujas paskatinimas keliauti į Ahają. Tačiau prieš kelias dienas man kalbėjo, kad bijas Ką dėl to pasakysia Romos gyventojai, ar nesukilsia iš meilės jam, taip pat iš nuogastavimo, kad Cezariui išvykus ilgesniam laikui gali suštrukti duonos dalymas ir žaidimai. O dabar keliaujame į Beneventą pasižiūrėti kurpių grožybių, kuriomis puikuosis Vatinijus iš ten dieviškųjų Elenos brolių globojami į Graikiją. Paaiškinimas dieviškųjų Elenos brolių globojami, Dzeuso dukters Elenos broliai dviniai Kastoras ir Poluksas. Paaiškinimo pabaiga. Apie save turiu pasakyti, kad pastebėjau vieną dalyką. Per pamišėlių pas darausi pamišėlių. Maža to, regiu tuose pamišimuose savotišką žavesį. Graikija ir kelionė su tūkstančiu citrų, e, triumfinį Bakfo eiseną – apmirtomis vienogienojais ir sausmedžio šakelėmis vainikuotų nimfų ir bakhančių, tigrais pakinkyti vežimai, dėlės, tirsai, vainikai, šūkiai, evoje, muzika, poezija ir plojanti helada – viskas puiku. Bet mes puoselėjame dar drąsesnius sumanimus. Norėtume sukurti tokią pasakišką rytietišką imperiją, palmių, saulės, poezijos karalystę, kur tikrovė kaip sapnas, kur gyvenimas vien tik tai malonumai – Norėtume užmiršti Romą, o pasaulio centrą perkelti kur nors tarp Graikijos, Azijos ir Egipto. Gyventi ne taip kaip žmonės, o kaip dievai, nepatirti, kas yra kasdienybė, aukso galėjomis purpurinių būrių paunksnėje klajoti po archipelagą, būti Apolonu, Ozyriu ir Baaliu viename asmenyje, rausti saušra, auksus spindėti su saulę, sidabru su mėnuliu, įsakinėti, dainuoti, svajoti, Ar patikėsi, kad aš dar turis už sesterciją proto, o už asą blaivumo, leidžiuosi nešama šių fantazijų, leidžiuosi todėl, kad jos nors ir neįvykdomos, tačiau bent didžios ir neįprastos. Tokia pasakiška imperija vis dėlto kada nors, kada nors po ilgų amžių atrodytų žmonėms įtviliojantis sapnas. Jeigu Venera neprisima kartais kokios lygijos arba nors tokios vergės kaip eunikį pavidalu, jeigu jo nepapuošia menas, tai pas gyvenimas yra tuščias ir labai dažnai parodo bežionės veidą. Tačiau Vajabarzdis neįgyvendint savo užmojų jau vien dėl to, kad toje pasakiškoje rytietiškoje poezijos karalystėje neturi būti vietos išdavystiai, niekšybei ir mirčiai, o joje prisidengęs poetų kaukę sėdi menkas komediantas, puskvailis vadėliotojas ir lėkštas tironas o tuo tarpu smaugiame žmonės, kai jie kokiu nors būdu mums kliudo. Vargšas Torkvatas Ilanas jo virto šešėliu. Prieš kelias dienas atvėrė savo venas. Lekanijus ir Licinijus su baime priima konsulatą, senasis trazėja. Neišvengs mirties, nes nori būti doras. Tigelinas kol kas negali išgauti įsakymo, kad aš atverčiau savo venas. Aš dar reikalingas ne tik kaip elegancija arbiter, bet ir kaip žmogus, be kurių patarimų ir skonio kelionė į Ahają gali nepasisekti. Tačiau nekartą pagalvoju, kad anksčiau ar vėliau taip ir baigsis. Ir žinai, kas man tokiu atveju rūpi? Nagi, kad variabaržiui netitektų toji mano Mirenos taurė, kurią matei ir kurią gružėjai Jei mano mirties valanda būsi šalia manęs, tai ją atiduosiu tau, o jei būsi toli, sudaužysiu. Bet kol kas prieš akis – tų kurpių – Beneventas, Olimpinė Graikija ir Fatumas, kuris kiekvienam nežinoma ir netikėta nuskiria kelią. Lik sveikas ir pasisamdyk krotoną, nes kitaip ir antrą kartą išplėštau lygiją, hilonidą, kai tau nebereikės atsiūsk man, nesvarbu kur bebūčiau. Gal padarysiu iš jo antrą vatinijų ir konsulai bei senatoriai gal drebės prieš jį, kaip dabar prieš šitą narsuolį dervasiulį, verta sulaukti tokio reginio. Kai surasi lygiją, duok man žinę, kad galėčiau paukoti už jūs porą gulbių ir porą balandžių čionykštėje apvalioje Venero šventykloje. Sapnavau kartą lygiją ant tavo kelių, ieškančią tavo bučinių. Pasisteng, kad tai būtų pranašingas sapnas. Te nebūna tavo padangėje debesų, o jeigu bus, tai rožių spalvos ir rožių aromato lik sveikas ir gyvuok.